tata pitono anenggih nagari pundita kang kaiku wadidosa purwa iko sawijining widosa 10 purwa wiwitan pundita nagari satunggal darabiyana masa dosa ika tama panduya kacawi nagari kang kinumpit ing mangkilah menika warnani. ingkang ngawasto nagarin dwarawati iya nagarin dwaraka minlawasto nagarin dwarawati papan pelawangan ing jagat utawi nganing rasa dwaraka panggenan pambuka kinarya kangge bubukane cinarita tuhu mugi nagari satus tanantok kali serutan jangkep sadasa so. Nagara kang panjang kunjung pasir ukir Lojnawi Gemahari Pahkarta Turarjo. Jaranya kang mangkono panjang kulutapani kunjung luhur kawibawan ni pasir samudra ukir gunung. Tuna kering kuraki pagunungan kering akan benawin ngakan pasalahan ngayun akan bandara nagung. Loh tulus kang sarwet nandur jinabi murah kang Sarwati inuku. Gemah kateng poro kaulo ingkang sami manggen projo cucil hape aben piket pung taritis. Papan ngerekat ngarupa inggi hawit saking rar jaming negari. Ripah konulai kuming poro dagang layar nang kang sami mikir siang tanah piratir mbali diri datan nukun nasila berdatan mosang sayaning margu. karto tondo kawlo dusun samyayen tentermatini mungkul pengol tanden ite iwin tatam nan sangan siang klereng pengunan suruk suruyo mulih nyang kandangi dewi dewi tatam kono sarani kandang nganggu palang lawan nancing labet tam nuduri jorno jukti Rarjo tim parang mungko permantri bapak tikam samyokun patau pamani. Rarjo tansah dipje wiruta manjunjung marang kaluhuraning praja. Dasana kari gedhe puri padan jagati dhuwur kuku siatuh kelawan kuntaran. Bapak mamit tangan barisan kerincang samyu sumuyut nadian kota nasab berangkat bahkan samyu sumawitku. Pankaran no dundu yudha mungkai nyimpian ingkau paman. pendaan para mongso samnyepasok bulu putih kang wujude glondong pengareng-areng peni peni raja peni guru bakal guru dadi ngaturaken putri tondo sih lintu ningkat tresnan aneng iki mangkunan den ngucap mutu jeni ing sang prabu kang renggani brojo ingkang dijuluk sang noto prabu sri batara kresna Ya Hari Murti Padmana Bokesa Warna Rayana Wasudewa Danardana Danawardana ya Prabu Wisnu Murti Mila julu sang apa Prabu Sri Bathara Kresna pranyata cemeng salirane Sang Prabu Trusin Balung Sungsum Yen ayam wayam cemanik no kinaryo kanggo sarana Nadyan durati ugo kena kanggo sarana Jayaning Pandhawa benjang mapak Barata Yudha Jaya binangun Hari Murti Haryana Murti Mustiko Kanyoto Sang Prabu Dadya Mustika Ning Para Mudha Patmo Nobo Patmo Kembang Nobo Wadah Sinaryo Wadah Ing Sekarang Wijaya Mulyo Panguripane Wong Sabun Kang Guru Winanji Marayana Waraning Para Jawa Kopi Menyutang Samarta Wakri Daning Ret Kesawa Panah Linuwe Sugirik Mbok Kinaryo Kangge Pasen Rengganing Saliro Wasudewa majaning Prabu Basudewa. Danardana wong sugih apa sak sipane dadi kok kang kinarasake. Dono wardono sedina dina tansah dedono candrane pindho ilining tirta narmada. Wisnu murti Wisnu sawantah. Lo tansah marsa wah kridaning jagat. Pranoko paniti sing yang Wisnu kabelah dadi bekalih. iya kunoto nurwati menyang satria madukur latihan permati. kunoto nupamak no kembang kelawan sarini geni kelawan ulubi kembangnya kresno sarini harajuno genine noroyono ulubi permati. pindane suruh lumah lawan kurpila muntot nilubi dewujud yang gini kitu ngarasani panyatana tandurati mahametan wito dharmohito somohito sorohito lirik karmula kapanditan remenulah pangadilan sing sembah kapara juritan marsugiring toto krami lurit hatan ngungkulungkuri andapan kasurung sesami Kala petaning sang mrabu pari sandang kawutan aweh pangan wong kaliwen tulung tekan wong kalunyun mal wong sakit akal ya sukaning prihatin. sarto nasto somo bido dono lampeng pangadilan inda agen bono siasat liri datan boka binit sesali kau bido no datan mawi wiki hiri ngoli ngana dianto santun nyakut nerapatung pang budi bawul leksono iri beri budi nganjang lu wisudo kadawa kita tan keingan tetep lampan. Kata di amaringi dinten sumuman nisanto kaparam yosini wakwan neng stinggil dinal ropo. Lengganing paskoro nolemek permadani senebaran sari-sari genombili tulisat sebat kasturi. Kayap sanggianing koron banjir di panggung katanggung diodo pawangan kangampil lupo tono kaprabun. Bebe mas mintok mas banyak galang hartu waliko katu mas dipanggo kang sarawurus. Binebut marwada kanan kiring kungas ngambaring gandani sang Prabu Ngantio Prabteng pangulaan sirno tandani ngerapian genun kuyayah Bakoro wisnu ngejelantah kaya poro widodari Prab sidem permanem Panono banek walang salisik Taruni muksotan lubah Hamir notan lemampah amo lamat-lamat kapiar soswara ning pura pradongo mangrangin binarung pangili ing awaranggono sumawono oce yutlo kamin sering pantak suci pelawan abdi kriyo gemblak pandi gending kemasan anambut karyane sewang-sewang pating telang kerang pating telang ringin balkan timong goro kura dati sahur malagaki asri sening pasirakan naliko samur bua andir belak para prasipan ning perwadiyo bulu kang swanangkil kil nganti prating tata kerambat pindani ndoyong-ndoyong pancak sijining alun-alun. Ananging tanpa yang kangen caken menggih melikoto warnani. Putra noto satyo yang kadipaten parang garo dukasih aradian sombo. Yuradian kesumbo kilat moko yuradian wisnu broto. wisnu broto. Meranyak pas menereceh pangandikani bagus wanani anom dasari ginonto gonto sang prabu binjang bisa gento sono kaprabon ingkan alindran. Senambet ngingking yayah prayet nengkewo nenggih menikoto warnani. Katang noto satrio yang suwolo bumi kekasih arat den hario setiaki. Inongko gedi gulagul tanggulan ngatino kuanggung gino logolo ingunit. nalika samono sang nata prabu sri patra kresna dering kawiyos pangandikane katungko gegering jawi katingal prab paling malendra manduro prabu sri baladewa ingkang medhak saking titian miyak sanggyaning para kawula ingkang samya sedo daya daya minggah mring madyaning sitinggil gupo-gupo nata nratigya no amekaken dhateng rawuh puning kang rapa nata mandura kakang pijajar lenggah prasasat diwang prahmotang tumurun mangkono panglocitaning wardaya ingkang dereng kawiyo sing lati saking sang prabu sri batara krasna Bodhisattva Murtha. me. Sat Sekara dodo tidem prabawaning ratri sosodoro wis manjer kawuh karneng cokro wala binulat ngalangut prandini kabeh kebekan Saki kang sumi saking katarang kono kang sumi waroto tanpa se dangu sarawuh Paduka kanjeng koko prabu bolo diwo iripo duko kulo ngaturaken pasgahan pono krami mawan dukunjuk won tengar sopa kanjeng koko prabu bolo i i i batal yai prabu kadat katedha kalinggo murda sipana karamaning yayi prabu lulus raharja pratanipun kakang kalis ing urweda amung bali pangestaning pun kakang ing mandura mura kebat tampanana yayi prabu kawula nuwun inggih koko prabu kula tampi tangan kalih kula pundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paribih pangestu saking paduka Kangjeng Koko Prabu mboten langkung mugi kaprayogena anggen paduka lelenggan ya ya Yai Prabu kaya ora kurang prayoga nggonipun kakang adep ana marasa ning Yai Prabu kawula nuwun mun mangkita Kangjeng Koko Prabu sarawu paduka wonten majan nimpasi wakan gurwati putra paduka kula ngaturaken sungguh ing pangadeti mugi kunjuk ngarsa paduka kanjeng Prabu Kelatal Alakku nggih, anakku wong asikit putraku bocah bagus ulup Wisnu Broto. Kaya wis sun tampa pangeting panerima ning sun sira ngaturake pangapik lawan panjenengan ning sun pengestunipun wae gelis tampa nono yo inggih Kanjeng Wa Prabu. Kula tapi tansah kula pundi wonten staka mugi kadosa jimat pangestu saking paduka Kanjeng Wa Prabu. Sanadyan kula mboten kantun Koko Prabu. Tiripa duka ing swala bumi ngaturaken sembah panapeti mugi kunjuk ngarsa duka Koko Prabu. Adikku di ingkang sentosa dodho pauni. Yayus Piyagi kaya sing sun tampa sadaya ngaturake pangabekti lawan panjenenganing sun pangestunipun Kakang Ora Gelis Tampanono Yai. Kacadhong ing tangan kekalih kula pundi wonten staka mugi kadosa jimat pangestu saking Koko Prabu. Sasampunipun satata lenggah Koko Prabu. Pangdadosaken suka gembiraning manah kula wit saking rawuh paduka Koko Prabu. boten mantra montro koko prabu ingkang rawuh prasasat pekulun Bathara Brahma ngejawantah paring kanugrahan dumateng ripa duka ing dhuwur wati rawuh paduka koko prabu nyembuh dhateng asri senening pasewakan ananging wonten kuciwanipun sekedhik koko prabu karana ripaduka mboten saged angaturi dhateng tata caraning kanalindran inggih karana menapa awit saking koko Prabu ingkang boten paring dawuh saderengipun menawi koko Prabu paring dawuh saderengipun ri paduka tata-tata makajangan metu kreta kancana wonten ing alun-alun sumawana kula dawuh Kyai Ratu Cawis Tirta kang nadahan bukur kencana pinangka kangge ngebit ampianipun koko Prabu agengipun niri paduka ngaturaken pasgahan neraka ingkang amemu dedes pinangka pakurmatan rawuh paduka jeng koko Prabu latal <laughs> Ha Yai Prabu, Yai Prabu pun kakang kang jahat ndak tresnani. Durung kaleksanan pakurmatan soko Yai Prabu rumangsa bombong tiasing raka para mandura. Yai Prabu, apa to sababipun kakang tanparing dawuh sadurunge? Awit soko pangrengkuipun kakang Praja Nurwati wis ndak wengku katidene Praja Mandura. Negara Mandura wis ora ana bedane katidene Praja Nurwati. malah liya tandra apa liya warsa kaparenge Prabu tegak menyang praja Mandura ngilang ana e perkewuh dirgama sangga runggi kaagmanana saning Yai Prabu Kaluhuran pangandikanipun Koko Prabu mbok menawi sanes candra dipaduka saged ngabiyantara suwandhating ing praja Mandura namung kaparngori paduka tumadung dawuh wonten wigatos ingkang pundi koko Prabu parang rawuh wonten ing praja Ndhuwurwati Yai Prabu Prapanipun kakang ing manduro kang sepisan sawetara swinggonipun kakang orang nguningani marang gemelaring talatah Ndhuwurwati Kaya ngapa banget bombong tiasipun kakang bareng pun kakang nguningani marang kahanan ing praja Ndhuwurwati katitik praja Ndurati dina iki wis beda kelawan Ndurwati warsa kang kepungkur. Awit saka akeh wewangunan-wewangunan ingkang padha ginulewentah dening para kawula praja. Ya akeh para kawula tali kang padha sengkut gemregut amangun karso. Ambangun marang wis semane asowang-sowang semana ngundhakake marang wulu pamatuning praja Ndurwati. Kacih nolamunta praja Ndurati kena ndak arani. gemah ripah karto turaharjo inggih saking pengestu paduka kangjeng koko prabu kados mekaten menika menggah gumaling praja ndurwati ingkang kaping pindho yai pun kakang maringake alamono